Jien u dan stans natikom merba zis-semmija ta' dan l-istazzjon nistidinkom biex iżommu li kumpanija f'din is-sija li ġejja l-programm ieħor mill-arkivi. Dan it-tixandar ukoll fuq netfm.com.mt. Is-suġġett tal-lum żgur li se jġib ħafna memorji u nostalġiji. L-aktar dawk li fi tmiem il-ġimgħa kienu jmorru l-Empire Ground fil-Gżira. Il-ħafna memorji meta Malta lagħbet kontra pajjiżi kbar fosthom eh, dak tal-Ingilterra, l-Ġermanja u oħrajn. Meta timijiet Maltin lagħbu kontra timijiet kbar internazzjonali. Bla dubju, is-suġġett eh, huwa l-Empire Ground fil-Gżira. U fuq kollox, is-Sur Mimè, jew aħjar Carmelo Scicluna. Ħa tkellimna fuqu n-neputija tiegħu, Bernadine Scicluna. Bernadine Scicluna hija Principal Curator f'Muża, l-Mużew tal-Arti fi ħdan Heritage Malta. L-ispeċjalizzazzjonijiet tagħha huma l-arti f'Malta fis-seklu 19 u l-kartografija tal-gżejjer Maltin. Hija l-awtriċi tal-pubblikazzjoni fuq ix-xogħlijiet ta' Charles Frederick Brockdorff li jinsabu fil-Bibljoteka Nazzjonali, ppubblikat fl-2007. Liema pubblikazzjoni rebħet l-ewwel premju fil-kategorija ta' pubblikazzjonijiet tar-riċerka mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fis-sena ta' wara. Kitbet numru ta' kontribuzzjonijiet għall-kotba fuq diversi suġġetti u għal katalgi ta' wirjiet tal-arti. Għal numru ta' snin ġiet mistiedna biex tagħti lectures pubbliċi fuq l-arti tas-seklu 17, 18 u 19 anke wkoll fl-Università ta' Malta. Hija membru fil-Kumitat tal-Malta Map Society għandha maġisteru fl-Istorja tal-Arti mill-Università ta' Malta. It-teżi tagħha kienet analisi fuq ix-xogħlijiet ta' żewġ artisti Maltin, Stefano u Alessio Arardi, li dwarhom fil-fatt ħatkellimna wkoll totalment differenti. Hekk hu. Mela, Noel, l-ewwel nett nirringrazzjak ħafna tal-istedina ehm, għax din hija opportunità biex nitkellem fuq eh, żewġ aspetti li forsi huma naqra kontrastanti imma it-nej li huma għandhom xaqsum ma ħafna riċerka. Ekku, ekku, li l-ek li nafek eh, sa naħseb snin, iktar minn minn 25 sena niftakrek tiġi tagħmel ir-riċerka l-arkivju tal-katidral. Dak iż-żmien naħseb kont ta' dek tagħmel il-BA u mbagħad il-Masters. Eh, nsemmi wkoll il-professur Mario Buħaġar eh, dak iż-żmien kontu studenti eh, fost iva. studenti oħrajn. Iva, ħafna memorji nol. Morna lura ħafna niftakar. Niftakar meta kont niġi ta' spiss il- l-imdina Cathedral Archives u minn hemmhekk naħseb sirt nafek. U żgur, żgur, żgur, kien qabbatkom tagħmlu xi assignment, xi visti pastorali, dak iż-żmien, iva, nitkellmu iva. fuqhom. Iva. Biss, inti l-ewwel studju tiegħek, l-ewwel riċerka, eh, ejja ngħidu massiva, mhm. kien propju it-teżi tal-maġisteru tiegħek. fuq il-missier u l-iben Erardi. Ekku, eżatt. Min kienu dawn eżatt? Mela, Stefano u t-tifel tiegħu Alessio Erardi kienu żewġ artisti Maltin. Il-missier Stefano ġifieri kien ħadem bażikament matul is-seklu sbatax. U mbagħad it-tifel tiegħu Alessio, wieħed mit-tfal tiegħu, L-iżjed qisu l-karriera tiegħu bdiet lejn l-aħħar tas-seklu sbatax u mbagħad kompla jiżviluppa fl-ewwel nofs tas-seklu tmintax għax imbagħad hu miet xi l-1727, xi ħaġa hekk. Dawn iż-żewġ artisti huma interessanti ħafna minħabba l-fatt, fil-fehma tiegħi, illi Stefano Errardi kien qed jgħix fi żmien meta Mattia Preti, l-artist Taljan li kien l-artist prinċipali prattikament għall-Ordni u fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann. U Mattia Preti kien kien qisu kien ħa over fix-xena artistika ta' dak iż-żmien. U tista' tgħid illi Stefano Gherardi kien fost Il-ftit artisti Maltin illi irnexxielu xorta jagħmel isem. Kien fl-istess skola tiegħu? Le, pjuttost kien stil differenti għax Mattia Preti kien iżjed iffukat fuq l-istil Barokk illi permezz tiegħu kien daħal Malta. Qegħdin nitkellmu fuq stil li kien il-parti kbira tiegħu, ġifieri t-tematika kienet reliġjuża u bħala stil kienet iffukata fuq espressjoni iżjed emottiva speċi u iżjed teatrali, iżjed dinamika. U ovvjament stil bħal dak kien affaxxinanti, kien Kienet xi ħaġa ġdida, kienet innovattiva u kien kien stil li mal-ewwel qishom il-Maltin jew inkella x-xena lokali qisha kienet lesta għal dan l-istil daqshekk ħa ngħidlek esplossiv speċi. Issa fil-każ ta' Stefano Errardi mhux li ma kienx espost għal istil Barokk, Però kien iżjed dak li ngħidulu qisu fix-xeħta tal-klassiku Bologniż, jiġifieri kien qisu, ħa ngħid hekk, forsi ħjiel ta' Barokk li kien iżjed kalm. Jiena dejjem rajtu, jiġifieri meta kont qed nistudjah lil Stefano Errardi, għandu l-parti kbira tax-xogħlijiet tiegħu huma reliġjużi u imferxin f'ħafna knejjes. Per eżempju, Malta. Ir-rabat jidilli. Iva, San iva, Pawl, ir-rabat għandek il-titular tiegħu. Ekku, ekku, ekku. Jien dejjem rajtu isu kien qabat formola ħanitek illi żammagħha matul ħajtu kollha. Kien infittex ħafna. Kien infittex Jiena niftakar, Alla jaħfirlu, il-Sur Carmel Bonavia kien għamel ħafna ħafna riċerka fuqu u fuq il-familja tiegħu. Niftakru jgħid illi Stefano Gherardi donnu kien businessman ukoll, jiġifieri u naħseb għalhekk irnexxielu jagħmel network li probabbli kienet b'saħħitha u b'saħħitha biżżejjed illi dan irnexxielu għax ħaġa li rrid insemmi, illi mhux kien kif għedt inti imfittex, però Stefano Errardi irnexxielu jikkapparra kappella sħiħa ġol-Katidral ta' San Ġwann meta Mattia Preti kien għadu kif ġie Malta, kellu l-proġett ta' tisbiħ u ta' kambjament kollu f'idejh, qed insemmi l-proġett refurbishment ta' ġewwa tal-Katidral ta' San Ġwann. U da Stefano Irardi, dal-artist Malti, kellu t-titular u ż-żewġ lunetti tal-kappella tal-Ġermanja totalment f'idejh, qed ngħid bħala pitturi. Jiġifieri jiena għalija dik kienet tfisser ħafna, tfisser kemm kien, imfittex, kemm kien popolari, ovvjament kien kellu. Naħseb kien jaf jindies ukoll. U m'hemmx dubju. Jiġifieri biex tagħmel xogħol San Ġwann. Iva, iva. Mal-ordni sinjal li inti tkun taf ċertu nies. Għax imbagħad hu bħala artist kien bravu ħafna, ġifieri teknikament bħala tpinġija, bħala kompożizzjoni, bħala l-mod kif kien jaf juża l-kulur taż-żejt, jiġifieri hemmhekk kien b'saħħtu ħafna u kif għad kif semmejt qabel qisu qabad metodu u ma tantx qisni kont irnexxieli nara żvilupp fl-istil tiegħu. Ma kienx avventuruż. Ara ara t-tifel tiegħu Alessio. Alessio. Kien iżjed avventuruż. Għidli fuqu. Eħe, Alessio interessanti. Alessio kif ngħidu bl-Ingliż had it easy għax Immaġina kellu lil missieru kien stabilit fix-xena lokali tal-arti u probabbli ma tantx kellu bżonn iħabbel daqshekk rasu biex jiġbed il-kummissjonijiet tal-arti. Kien jikkopja ħafna lil Mattia Preti fis-sens illi Mattia Preti li kien ovvjament famuż ħafna, Kien hemm ħafna nies li riedu kopji tax-xogħlijiet ta' Mattia Preti, jiġifieri hemm diversi xogħlijiet li huma kopji mill-idej ta' Alessio Gherardi. Issa, u hawnhekk jidħol is-sabiħ tar-riċerka. Eżatt, eżatt, fil-fatt kont se nsaqsik. Din ir-riċerka li għamilt fuq Gherardi semmejt li nsellem il-memorja ta' Carmelo Bonavia li ħadem fuq dan l-artist. Imma inti Għamilt ħafna riċerka. Iva, mela ħan la semmejna lil Alessio Erardi xi ħaġa vera interessanti. Mela, hemm il-visti pastorali. Issa dawk dejjem importanti. Ekku, sew il-kurja u anka l-arkivju tal-katidral li huma kopji. Prosit. Issa dawk huma importanti meta tkun qed tistudja fuq artist għax permezz tagħhom daw il-visti pastorali inti bil-mod il-mod qed tibni stampa jew preferibilment lista ta' xogħlijiet, pitturi jew jekk qed tistuda skultur jew forsi xi xogħlijiet oħra, permezz ta' dawn il-viżti pastorali, inti tista' one tinduna liema xogħlijiet huma ta' dak l-artist jew ta' dawk l-artisti li qed tistudja inti. U fl-istess ħin, skont il-viżta pastorali li qed tara tista' Tgħidli iżjed inti, Noel, minn minn ta' duzzina tal-1575. Inzertalek perjodu interessanti ħafna fejn il-visti pastorali kienu, ejja ngħidu hekk, eh, dettaljati. Eżatt. Ara jekk insemmu pereżempju Mattej fil-bidu tas-seklu 19. Mm, mhm. Kienu ġiġa bdew ikunu xotti. Iva, iva. Imma nsemmi Pellerano, Labini, eh, Alferan. Eżatt. kienu dettaljati. Dawk tas-seklu sbatax u tas-seklu tmintax mhux talli jiddiskrivu, pereżempju jtuk it-titlu, pereżempju, tal-pittura, imma anka deskrizzjoni, anka l-isem tal-artist, jiġifieri dawn vera sorsi prezzjużi. Ekku, ekku. U permezz tagħhom stajt nibni qisu katalgu ħa ngħidlek tax-xogħlijiet ta' Stefano u Alessio Erardi. Però mbagħad jiġifieri għandek ir-riċerka mis-sorsi primarji sewwa, jiġifieri qed tħares lejn dokumenti. Pereżempju r-reġistri tal-parroċċi. Pereżempju, eżatt. Biex tara t-twelid, l-imwiet. Ekku, ekku. Imma mbagħad pereżempju għalija dak iż-żmien kien hemm ħa ngħidlek within inverted commas Bibbja ieħor, id-deskrizzjone Delle Chiese ta' Achille Ferris tal-1866, ġifieri dak kien l-ewwel pass, ħa ngħid hekk. Sors importanti. Sors importanti li jtik idea fejn kienu x-xogħlijiet imferrxin dejjem qed nitkellmu fil-knejjes sewwa jew fil-kappelli. Sibt fil-privat tiegħu? Le, dak iż-żmien ma, meta kont qed nagħmel il-riċerka tal-masters, Kien hemm xi xogħlijiet li kienu fil-privat imma mhux li dħalt f'daqshekk fil-fond dak iż-żmien. Kien hemm ħafna xogħlijiet bħala kummissjonijiet pubbliċi. Tajjeb li ngħidu li l-privat mhux daqshekk faċli li jiftaħlek il-bibien tal-palazzi tagħhom u jurik x'għandhom ġewwa, ġifieri. Iva, iva. Imma insomma kien hemm għajnuna wkoll ta', però Għall-finijiet tat-teżi wkoll taf kif, inti trid taqta' linja u tgħid mela jiena ħa niffoka l-iżjed fuq il-kummissjonijiet pubbliċi. Hekk hu, ħlasijiet, ħlasijiet għal dawn il-kummissjonijiet. Iva, iva, kien hemm. Mill-Veneranda Lampada, pereżempju. Eżatt, eżatt. U mill-konti, mir-reġistri tal-konti. Qed tfakkarni fl-introjti, pereżempju. Eżatt, prosit. Il-libro dell-introjto jew l-eżito, pereżempju. Ifhem, kultant tfittex xi ħaġa u ddum tfittex u ma ssib xejn ukoll, ġifieri dik hija xi ħaġa li fir-riċerka trid iddaħħalha fil-aspettattivi tiegħek, jiġifieri, imma il-fatt li tkun iċċekkjajt xi volum u ma jkun ħareġ xejn minnu tgħid almenu hemmhekk fittixt. U, għax semmejtli fuq Alessio Gherardi, xi ħaġa interessanti li kienet, vera, kif ngħidlek, kienet kienet skoperta għax l-artisti Maltin ħafna minnhom kienu jmorru jistudjaw Ruma, speċifikament l-Accademia di San Luca, l-Akkademja ta' ta' San Luqa. Jidher illi mill-istil u mit-teknika ta' livell għoli ta' Stefano Errardi, Wieħed jista' jassumi illi mar jistudja barra. Però, sfortunatament, qatt ma nstabu dokumenti, ċoè minn sorsi primarji, illi jagħtu xi informazzjoni jew xi ħjiel illi mar jistudja barra. Kien hemm ħafna suġġerimenti minn studjużi tas-seklu dsatax, illi kważi kważi jagħmluha fatta illi Stefano Errardi mar Ruma u mbagħad mar jistudja Bologna u hemmhekk trid vera toqgħod attent, trid vera tkun detective. Ma trid temmen xejn sakemm tikkonferma. Imma fil-każ ta' Alessio Errardi, u hawnhekk nerġa' nirringrazzjak għax anke bis-saħħa tal-għajnuna tiegħek kienet. Grazzi. Iva, dik ma ninsiha qatt. Kien hemm Naħseb l-istat liberu. Eżatt, kont eżatt. Istati liberi. U ka- kemm nagħmel parentesi żgħira wkoll, kemm hu importanti illi meta ħa taqbad id-dinja tar-riċerka, qabel ma tara x'isimhom dawn il- il-partijiet differenti tal-arkivji, trid qisek tipprova tifhem il-proċeduri illi kienu jiġu attwati fl-amministrazzjoni soċjali politika ta' dawk iż-żminijiet biex tifhem għalfejn kienu jeżistu ċerti dokumenti. Pereżempju fil-każ ta' Stati Liberi, jiena permezz tad-degree tiegħi tal-Masters illi fhimt eżattament x'kienu l-Istati Liberi. Għall-benefiċċju tas-semmiegħa tajjeb li ngħidu li dawn huma dokumenti hemm ħafna u ħafna, eluf. ta' faxxikli, għax bażikament ikun faxxiklu dan, eh, faxxiklu ta' erba' ħamsa sitt folji, mhm. li fih il-persuna jagħmel dikjarazzjoni qabel ma jiżżewweġ, speċjalment dawn il-persuni li ikunu eh, jaħdmu fuq ix-xwieni tal-ordni, persuni li marru barra jistudjaw jew telqu għal xi raġuni, jew anka forsi kienu miżżewġin u mitilhom il-partner tagħhom. Dawn rridu jagħmlu l-istat liberu tagħhom, isimgħu magħhom biex juru l-libertà li jistgħu jarġgħu jiżżewġu. Interessanti li f'dan id-dokument joħroġ l-ismijiet tal-ġenituri. Eżatt. Il-persuna li jkun qed jixhed jidher quddiem il-Kanċillier tal-Kurja u hemmhekk jgħid tista' tgħid bijografija tiegħu, awtobijografija tiegħu. Mhm. Eh, fejn mar, ġili wkoll isem il-vaxxelli bliema eh, bastiment telaq minn Malta u flima direzzjoni. U kemm, per eżempju, eh, jaħan semmu xaħġa persuni li per eżempju marru jistudjaw il-mużika jew l-arti. Mhm. Il-post u kemm damu jistudjaw. U ġieli għand min? Għax dik interessanti. Imbagħad, imbagħad ix-xhieda. Kompli jgħidilna. Fil-fatt, Iva, kif semmejt inti, minn paragrafu wieħed tista' tiskopri d-dinja mbagħad kif għadt inti. Però fil-każ ta' Alessio Erardi, l-Istato Libero mill-arkivji tal-Imdina niftakar, kien Il-sejba kienet konferma għal dak illi diġà kelli xi naqra mistoqsijiet. Ħa nispjega għalfejn. Għax matul dak iż-żmien kont qed infittex fil-stati animari. Ekku, l-status animarum fejn għandek il-persuni fil-proprjetajiet, fid-djar ta' dak iż-żmien. Is-census records l-antiki. Iċ-ċensiment. Iċ-ċensiment, eżatt. U kont qiegħda nara l-istati animarji tal ta' San Paolo il-Belt u niftakar kont qiegħda nittrakkja il-familja ġifieri Stefano Gherardi, ovvjament kien hemm il-mara tiegħu bit-tfal u Alessio kien imsemmi wkoll. U kull sena dejjem qed nara l-istess familja, l-istess ismijiet forsi xi tibdil f'xi isem ta' seftur, jew seftura jew L-età ġi li jbidluhom. L-età, jew jinsew jew xi ħaġa u oħra. Umbagħad niftakar isu mill-1695 xi ħaġa hekk sa l-1700 jew 1701 mhm. Alessio Erardi ma jidirx f'dawn l-istati animali. U bdejt ngħid, Marelli, ħames snin! U mbagħad jerġa' jissemma'. U għadt, 'Umm, di suspettuża. Irridu naraw x'inhi. Ekku. U mbagħad, permezz tal-għajnuna tiegħek, meta instab l-istato libero u l-istato libero kien qed jgħid, jiddikjara illi Alessio Arardi kien mar jistudja Ruma għal ħames snin, Preċiżament mill-1695 sal-1701, xi ħaġa hekk, dik l-informazzjoni daħlet eżatt f'dak il-gap li kelli u dik kienet vera esperjenza interessanti. Niftakar li Stato Libero kien iddatat xi tlettax ta' Mejju 1712, xi ħaġa hekk. Ftit qabel ma żżewweġ, mhm, eżatt. Mhm, interessanti. Iva. Bernadin, mill-arti mort għal xi ħaġa totalment differenti. Eh, l-ewwel ħaġa ma stennejtekx li ħana rak fl-arkivju tfittex xi ħaġa marbuta mal-isports. M'għandikx tort. X'inhi din din il-qabża, qabża radikali fil-li jarti fil-li qed fittex. Ovvjament, xi ħaġa marbuta mal-familja. Ekku, eżatt. Ovvjament l-arti dejjem tibqa' is-suġġettijak. Is-suġġettijaj. Il-professjoni tiegħek. Li studjajt għalih. Eżatt, imma mbagħad id-dinja tal-isport, preċiżament il-futbol, u hawnhekk nixtieq nammetti illi Jiena ma nifhimx fil-futbol. Imma wieħed forsi jsaqsi allura għalfejn hemm ir-riċerka f'dan il-qasam. Ir-raġuni hi illi jiena niġi n-neputija ta' Carmelo Scicluna, magħruf iżjed bħala s-Sur Memè tal-Grawnd. Inti ma tiftakrux imma? Le. Kien ilu mejjet tmintax-il sena qabel ma twilidt jien. Tajjeb li ngħidu li jumejn tlett ijiem ilu. Ekku, jumejn ilu. Inti ppubblikajt artiklu fuq il-Times of Malta. Eżatt, iva. Dwar is-70 sena, bażikament għamilt il-bijografija tiegħu inti. Eżatt. 70 sena mill-mewt tan-nannu tiegħek. Tan-nannu tiegħi, ekku. Ifhem, hawnhekk hawn rabta emozzjonali, ovvjament, kif għidt inti. hemm il-familja involuta min-naħa ta' missieri. Jiena minn mintu kont żgħira ħafna, mela jiena eh, għext il-gżira għal żmien twil. Ċifieri tista' tgħid taħt id-dell tal-istadium. Eżatt. Dejjem niftakar missieri jgħidli jekk hemm xi ħadd li jrid jiġi għandna, għidlu aħna noqogħdu l-gżira wara l-ground. Wara l-ground, nismagħha darba, darbtejn, tliet darbiet. U mbagħad taf kif iżjed Meta bdejt nikber, niftakar ġifieri mill-veranda tagħna naraw il-ground kien għad hemm is-saqaf tal-grand stand, mill-bejt tagħna konna naraw il-ground kollu ġifieri u. Imma ma naħsibx li tiftakar daqshekk il-logħob isir hemmhekk. Le, li niftakar, ħa ngħidlek ara, jiena twelidt fin-1970. Mela, mbagħad l-istadium meta kien magħruf bħala The Stadium biss, dak kien ingħalaq f'Novembru tal-1981. Ekku, ekku. Ġifieri jien ilħaqtu ħa fil-ħajja tiegħi għall-ewwel 11-il sena tiegħi. Issa, li niftakar li kull nhar ta' Ħadd l-ammont kbir ta' nies li kienu jkunu litteralment qed isogru ħajjithom imperċin fuq il-ħitan, fuq il-bjut. U kont nisma' l-għajjat u l-istorbju tal-logħob. Niftakar kellna l-kelb miskin kien isir żibel, jinbaħ, bla waqfien għal xi sagħtejn, tliet sigħat. Jiġifieri dik kienet l-ewwel memorja tiegħi, apparti l-fatt li niftakar lil missieri, li ovvjament jiġi t-tifel, ħa nkunu ċari, it-tifel tas-Sur Memè. Joseph Scicluna u niftakar għandi hekk memorja ma vaga ħafna joħodni l-ground u niftakar nimxi fuq il-korsa t'hemmhekk jiġifieri. Ħafna mill-istejjer illi illi naf mill-ground ġejjin minn missieri. Almenu meta kont għadni żgħira. U anka sejr minnħat ommi, għax tajjeb li wieħed ikun jaf. Il-mami imma dilettanta tal-futbol. Il-laħwa. Dilettanta. Iva, il-mami għalla jbirika għanda disajn sena, eh, u missiri għandu jħetu disajn. Għalla jbirek, għalla jbirek. U permezz tal-futbol kienu il-taqaw. Permezz tal-futbol. Iġifiri, il-futbol fid-dar tagħna, mhux biss għax konna viċin il-ground imma il-futbol b'mod metaforiku daħal f'darna sewwa. Għax ommi u missieri, missieri kien fanatiku ta' Tas-Sliema. U ommi Furjaniża. U kien hemm, u naħseb għad hemm, ċertu rivalità kbira bejniethom. kienu jkunu meta kien ikun hemm il-lob bejn daw iż-żewġ timijiet. Tifhem. U insomma, ommi kien. Kien mhux mal-gżira ma. Ma nafx, naħseb forsi kien hemm nimmaġina ċertu affinità, ċertu. Ekku. Issa jista' jkun li forsi għax in-nannu kien imwieled ta' slima u forsi. Minn dak il-għad forsi hu kien Supporter ta' Sliema forsi u forsi mbagħad ġie influwenzat missieri. Kif tħajjar in-nannu jibni ground? Mela, da kif għadt int, kif semmejt qabel, is-sbuħija tar-rakkont sewwa illi dawn l-istejjer, dawn il-memorji jitwasslu. Imma mhm. sinjal li kellek ċertu affinità. Meta naqżu ċertu età nibdaw inħossu aktar il-polz eh, li nkunu nafu l-identità tagħna. Eżattament. Eżatt. Naħseb vera iċċumbajta hawnhekk Noel għax jiena niftakar meta kont iżgħar u kont ġifieri bdejt l-università u mbagħad kontet eh, nistudja l-istorja tal-arti, un bat bqajt għaddejja għal-masters u hekk. Kien ukoll żmien meta missieri, ġifieri, kien dejjem kellu t-tir, dejjem kellu l-ħolma illi jikteb ktieb fuq in-nannu, fuq l-Empire Sports Ground u l-Empire Stadium, l-Empire Sports Ground illi f'Novembru li għadda, fl-Erbgħa ta' Novembru, kien iċ-ċentinarju minn meta, infetaħ l-Empire Sports Ground. U inti ktibt eh, artiklu fil-fat. Eh, eżatt, eh, kont fejn l-artiklu. Ġibt din il-memorja tal-ground mit-sena. Eżatt. U kifet missiri kien qed jipprova fil-fatt kien niftakar kien jitkellem ma' Sammy Nickel li kien player brillanti ma' ma' taslima. Niftakru jiġi d-dar, jiġifieri mad-daddy tiegħi u kienu qegħdin jippruvaw ifasslu ktieb. Però insomma kien hemm diversi ċirkostanzi li da ma seħħx. U niftakar naħseb l-ewwel mument fejn kienet qisha turning point tiegħi, niftakar kont jiġifieri spiċċajt mill-università, Kont qed naħdem fil-qasam tal-wirt kulturali u għal xi żmien kelli bħala kollega tiegħi Carmelo jew Carmel Baldacchino. Issa, Carmel Baldacchino. Li kiteb ħafna fuq il-futbol. Għamel ħafna u ħafna riċerka fuq il-futbol f'Malta. U ippubblika ħafna. Ekku. Kemm fil-gazzetti u mbagħad kellu Pubblikazzjonijiet sħaħ. il-kotba tiegħu. U darba minnhom, qas temmen, kont għadni kif ħriġt mill-bibljoteka. U niftakar kien hemm hu, xi ħaġa kelli kont qed nagħmel xi riċerka għax-xogħol. U niftakar, ja ħasra, qalli, għandkom arkivju bħal dak għax missieri meta u wara li mit in-nannu fl-1952, il-tmexxija tal-Empire Stadium mbagħad kien f'idej missieri u ħuh, Tony Scicluna, sal-1962. Għax meta n-nannu tiegħi. Għalfejn waqaf? Mela, meta n-nannu tiegħi. kien bena l-Empire Sports Ground fl-1922. U hemmhekk irridu mmorru għall-mistoqsija li kont se nsaqsik. Iva, fil-fatt qed niftakar. Hu kien miżżewweġ lil Elvira Testa Ferrata Moroni Viani, li tiġi ovvjament in-nanna tiegħi. Huma familja nobbli dawn. Hekk hu. Issa, huwa li ovvjament jiġi ħatnu Kien kellu l-art, kien hemm biċċa kbira ta' xi 24 tumoli ta' art, il-gżira, magħrufa bħala tal il-Fawwara jew tal il-Fawwara, l-art kienet tiegħu bħala prima ġenitura sewwa, dak iż-żmien kien hemm dik il-sistema li l-ewwel wild, iben jirgħed sewwa l-propjetà kollha tal-familja. U kienet f'idejh. U n-nannu tiegħi kien daħal fi ftehim biex jieħu dil-art ġewwa l-gżira għal ċens temporanju ta' erbgħin sena. Jiġifieri għalhekk is-sena. Ftit. Iva. Għalhekk is-sena 1962. U mbagħad, jiġifieri f'dawk l-erbgħin sena kien hemm għaxar snin tal-Empire Sports Ground, u mbagħad fl-1933 kien waqqa' l-Empire Sports Ground u bena stadium iżjed attrezzat, iżjed sofistikat u kien l-Empire Stadium. U mbagħad meta t-tmexxija tal-Empire Stadium fl-1962 mar f'idejn il-familja ta' Safera Tamroni Viani għax l-art ma kinitx tal-familja. U mbagħad minn hemm, issa ma nafx eżatti d-dettalji però minn wara l-1962 u mbagħad l-isem inbidel għal The Stadium, ġifieri. Issa, inti. Bażikament ir-riċerka tiegħek kienet iffukata. Eżatt. Sa l-1962. U għadha ffukata għax għad fadalli ħafna riċerka x'nagħmel. Konvint, konvint. Bernadin, 1945. Rużar Briffa, Il-kotra qamet u għajtet jien Maltija. Kif tidħol din? Interessanti li dan qed ngħidu ż-żmien tal-Empire Stadium. U interessanti li spazju bħal dan serva biex il-Maltin illi kienu jattendu l-logħob kienu jieħdu l-opportunità biex jiżvugaw, ħa ngħid hekk, il-fehmiet tagħhom politiċi. Issa qed nitkellmu fuq żmien fejn kien hemm hemm min kien mal-Ingliżi u hemm min kien għat-Taljan, sewwa kien hemm Imma l-logħba, il-logħba Hajduk Split kienet tal-Jugoslavja. Hajduk Split, aha, kontra il-Big Malta. Imma li ġara kien illi l-ewwel indaq l-innu tal-God Save, u mbagħad indaq l-innu tal-Hajduks Split li dak iż-żmien kienu ta' Jugoslavja sewwa, imma mbagħad f'daqqa waħda n-nies il-Maltin kienu irrabjati għall-fatt illi ma ndaqx l-innu Malti u spontanjament qamu u bdew jkantaw l-innu Malti, mid-dehra kienet minħabba l-King's Own Malta Regiment, il-banda tagħhom illi mbagħad speċi ta' kellhom idoqqu u l-innu. Kien hemm il-Gvernatur Schreiber li ovvjament min jaf kemm kien imbarazzat bis-sitwazzjoni imma baqa' sieket, baqa' bil-wieqfa u din kienet sitwazzjoni fejn fl-1945 meta taf kif ix-xena politika kienet kienet qed taqbad so metaforikament. Konna ġejjin mill-gwerra. Eżatt, konna ġejjin mill-gwerra, kien hemm dil-divide ukoll. U interessanti li din din id-drajja tant baqgħet tissemma li saħan sitra ispirat lil poeta Malti Rużar Briffa Hu kiteb il-poeżija Jum ir-Rebħ. Ġifieri il-patriottiżmu Malti kien kien ħareġ b'mod vera qawwi f'din l-okkażjoni fl-Empire Stadium. Il-kotra qamet f'daqqa ħwajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jidħaq bija, il-kotra għandit f'daqqa u semmet mal-irjieħ. L-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ fuq nas li moddi ġwejjef. Xi ruħna kienet rieda. Lura l-programm mill-arkivji produzzjoni preżentazzjoni tiegħi Nord Anastas. Illum għandi lill-riċerkatriċi li studjat fil-qrib żewġ artisti diġà tkellmen dwarhom eh, Stefano Alessio Erardi u issa aktar u aktar fuq il-nannu tagħha, Sur Meme, Meme Xikluna. Bernadine, fl-ewwel parti kont qed tgħid li xi ħaġa kif beda fil-ground, kif l-art, kif iċ-ċens ta' 40 sena Umbat fl-1962 bażikament ħa eh, direzzjoni oħra. Iżda, in-nannu tiegħek mhm. kien iħobb eh, il-futbol, kien iħobb, kif kif ġitu f'moħħu li Jagħmel stadium hemmhekk, li jagħmel ground. Ifhem, s'issa, ħa ngħidlek, jien għandi bżonn nagħmel ħafna iżjed riċerka biex inkompli nskoprih in-nannu u forsi nipprova nidħol f'moħħu. Konvint li ħa ssib u ħa ssib ħafna. Iva, iva. Però għax dan is-sabiħ li kif semmejt qabel illi r-rakkonti kemm huma prezzjużi. anzi imprezzabbli. Jiena nimmaġina li n-nannu tiegħi kien kellu ħafna ħolm kbir, kellu spirtu intraprenditorjali li ma bħalha. Apparti minn hekk naħseb li kien iffissat fuq il-futbol għax missieri jgħid illi hu jiftakru jgħid illi meta hu, in-nannu tiegħi, kien żgħir, kien jagħmel minn kollox biex jiġbor ħafna kaxex tas-suffarini jew forsi ta' xi, ma nafx, prodotti oħra u permezz ta' dawn il-kaxex kien joqgħod jibni mudelli ta' stadiums. Jiġifieri dik hija indikazzjoni ta' fissazzjoni li kellu, sewwa. U mbagħad wieħed irid dejjem iqis illi, ċertu affarijiet, jew ċoè, ħafna affarijiet mhux ħa jiġu mix-xejn, trid tara l-kuntest. Mela, in-nannu twieled fl-1887. Mela ħa ngħid, ħa ngħidu li, ħa, kellhom jgħaddu, ħa, forsi dawk l-għoxrin sena biex nimmaġinawh meta kien ġuvni kien għadu żgħir sewwa, mhm, ġifieri mhm. qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 20. Mela, sa dan iż-żmien, mela, il-Malta Football Association kien diġà ġie stabilit għax fl-1900. U l-istorja tal-futbol għaw Malta kienet ila għaddejja biġmiela minn forsi minn mill-1880ijiet, xi ħaġa hekk. Għax ma ninsewx illi l-futbol daħal hawn Malta. Bis-saħħa tal-Ingliżi. Bis-saħħa tal-Ingliżi, ekku. U mbagħad tant beda jaqbad il-futbol, jew kif jgħidu bl-Ingliż the beautiful game, illi l-ewwel nett kien hemm il-klabbs bdew ifaqsu. Mhm, mhm. Ġifieri mhux ma kienx hemm il-futbol biss tal-armata, ċoe tas-servizzi Ingliżi. Però mbagħad il-Maltin tħajru Fil-fatt eh, Bormla u kol. Bormla jina. Eh, St. George's eh, għal-Ingliżi. L-ewwel klabb, ekku. U kol. Eżatt. U kull darba li, li kien u din ġifiri minn dak li qrajt li, li kiteb Carmel Baldaccino U hemm awtur ieħor importanti, Charles Caminzul, li kiteb ukoll ħafna fuq il-futbol u fuq l-istorja tal-futbol. Kien hemm artiklu interessanti ħafna tal-mibki Lino Buġeja wkoll. Iva, kien iħobb ħafna l-futbol. Ħafna. U fil-fatt kien jaf lil ommi missieri sew. Eh, u li kont qed ngħid hu illi kull darba li kienu qegħdin ifaqsu daw il-klabbs tal-futbol, kienu jaraw x'jagħmlu biex isibu xi biċċa art jew biċċa għalqa Huma l-ewwel kienu qishom jikkonvertuha b'mod ovvjament homemade ħa ngħid hekk għal ground li anke ġifieri il-goal posts u anke l-affarijiet li kienu jużaw bażiċi kienu jpoġġuhom hemm probabbli jagħmlu xi linji mal-art biex taf kif biex ifasslu l-penalty area u l-konfini tal-ground. Imma apparti minn hekk, jiġifieri, kien hemm diversi, kien hemm l-ispazji li kienu jintużaw mill-Ingliżi, pereżempju, il-parade ground tal-Furjana dak kien jintuża anke għall-futbol. Imbagħad kien hemm, jiġifieri, barracks kien hemm postijiet oħrajn imfirxin matul, madwar Malta. u. Anka gżira stess, Manuel Island. Ekku, eżatt, eżatt. Kien hemm ground, eh? eh Kien hemm, ġifieri kien hemm il-Blue Ditch ground, eh, kien hemm eh, diversi grounds li orajt ma kienux tal tal-forsi tal-livell jew is-sofistikazzjoni li rnexxilu mbagħad jibni in-nannu tiegħi. Naħseb l-iktar prekursur qrib huwa il-Myland. tal-ħamrun. U fil-fatt, again, xi darba jalla illi ir-riċerka tkompli tiftaħ tkompli tiftaħ imma il-nannu fil-fatt kien għamel żmien imexxi il-Myland. Ukoll. Ukoll. Fl-istess żmien? Qabel ma bena l-Empire Sports Ground u anka baqa jmexxih anka fl-istess żmien li kienet imexxi l-Empire Sports Ground. U dan nafu anka mil-letterheads, per eżempju, tiegħu għax hemm miktub Mile-End u Empire Sports Ground. Fejn sibthom dawn? Għandna xi korrispondenza d-dar, jiġifieri fl-arkivji tagħna tal-familja. U ġieli intqajt ukoll fil-Public Works Department files li hemm per eżempju fl-arkivji. Fl-Arkivju Nazzjonali. Nazzjonali tar-Rabat. Li ħa tgħidilna aktar dwarhom riċerka li għamilt inti. Eżatt. Dawn l-aħħar snin. U jingħad illi darba minnhom, di però rajtha f'pubblikazzjoni ta' ta' Carmel Baldacchino. U Carmel Baldacchino kien jafu sew lil, aw, jafu sew il-missieri, jiġifieri meta kien jippubblika hu, jiġifieri ta' spiss kien jikkomunika ma' missieri għal xi xi ritratti u anke missieri jiftakar ħafna affarijiet, missieri twieled fl-1931, jiġifieri dan meta kellu għaxar snin, ħa, kien l-Empire Stadium dak iż-żmien kien fil- taf kif? Fl-aqwa tiegħu. Fl-aqwa tiegħu. Eħe, darba qrajt illi mid-dehra n-nannu kien mar jara xi logħba, kienet logħba naqra eċitanti naqra interessanti allura kien hemm ħafna folol il-Mailand u pereżempju ħaġa interessanti meta insejt eħe ma kien hemm entratura waħda jekk m'iniex sejra żball allura kien hemm ħafna folol. Biex jgħaddu minn din minn dan eh, minn din l-entratura. Aħna l-Maltin ma tantx aħna tajbin biex nżommu il-kjuż imma insomma. U mid-dera insomma minn hawn minn hemm daħal. jew meta daħal jew meta ħareġ, induna illi l-arloġġ tiegħu il-polka. Il-polka, yes. Kienet insterqet, ġifieri f'dik il-rases dik tan-nies. Serqu ilu. Serqu ilu. Apparti l-fatt li mid-dera kienet iddejqu l-fatt li kull darba kien jiskorja it-tim favorit jew inkella il-supporters li huma tat-tim l-oppost. L-oppost. Jkun iridu jinżlu jiġġieldu, kien ikun hemm ħafna kaos fil-ground. Ekku, ekku, fil-fatt ħassib mill-okkorrenzi mm. kapaċi ħassib eh, iva. dawn il-ġlied li kien jinqala iva. fil-ground tal-gżira, eh, ovvjament. Huwa sors ieħor għal qudiem għar-riċerka tiegħek. Għandi lista twila, ma insomma. U fil-fatt, u hawnhekk insemmi l-Arkivi Nazzjonali tar-Rabat, peress li hemmhekk hemm il-volumi u l-files tal-building notices, hemmhekk sibt id-diversi files ta' pereżempju meta nbena l-Empire Sports Ground, l-applikazzjoni Mhm. X'kien dak il-mument li tlabt l-indiċi u mbagħad ġabulek il-volum mhm. u bdejt qelleb u joħroġ il-pjanta. Mela, ħalli għax jina inħobb inkun najt l-affarijiet kif kif inhuma. Il-pjanta, dik dik il-pjanta l-ewwel waħda, dik kienet instabet minn Clinton Farrugia. Il-Clinton Farrugia huwa l-persuna li kien li għamel il-Facebook page fuq l-Empire Stadium il-Gżira. Mm, mm, mm, u fil-fatt kien konna minna kuntatt u, u meta sab dil-pjanta kien um, publika fil-Facebook fil page u kien ġentili bizzejiet biex itini il-referenza. Il referenza Ovvjament, m'għandux l-esperjenza li tara l-pjanta b'għajnejk u mbagħad komplejt infittex u sibt iżjed pjanti mhux biss li għandhom x'jaqsmu mal-Empire Sports Ground imma anki mal-Empire Stadium, ġifieri meta kien inbena. L-Empire Stadium qiegħed fl-istess post qed nitkellmu aħna l-istess post. Dejjem l-istess post, iva. Meta meta sibt meta ftaħt il- il-volum u nara l-pjanta u nara l-firma tan-nannu, m'iniex ħa niddejjaq ngħid illi nfqajt nibki. Għax u għalhekk għad hemm ir-rabta emozzjonali. Ekku, dik l-affinità. Eżatt, hemm dik l-affinità. U mbagħad meta studjajt il-pjanta u apparti minn hekk kien hemm dal-kuntest li semmejtlek, jiġifieri l-importanza tal-kuntest li jagħti iżjed kulur u tista' tifhem aħjar jew tapprezza aħjar dak li qed tara fid-dokumenti. Meta rajt illi hu bena ħajt sewwa ta' xi eight feet xi ħaġa hekk. U dal-ħajt huwa jiġifieri fuq il-konfini tal-pitch innifsu. Issa, bħala pitch, bħala proporzjon kien ġifieri full sized stadium. U xi ħaġa innovattiva kienet li kien hemm biżejjed spazju wara il-goal post, il-lasti u anka għal corner shots. Però mbagħad bejn il-pitch u dan l-ispazju u n-nies li kienu jiġu jaraw il-logħob kien hemm dal-ħajt u dal-ħajt huwa speċifikament kien bnieh biex jevita l-kaos li kien isir tipikament għax in-nies ikunu jridu jinżlu biex jew jgħannqu l-plejers jew inkella. U mbagħad l-arranġament tal- kif ngħid, il-seating arrangement tal-istadium kien tali u kien hemm biżżejjed spazju biex ikollu 30,000 spettatur. Jiġifieri din xi ħaġa vera kbira. Ġifiri, inti sibt ukoll il-dawn il-pjanti biex eh, kompla kabbar tista' tgħid id-dawra ta' mal-ground għall-ispettaturi. Ekku, ekku. U dawk naħseb sibtom mill-Public Works mid-dokumenti tal-public. Building notices li zjed ta' għax kien hemm biżejjed informazzjoni wkoll mill-Public Works eh, Department files. Iżjed sibt ehm, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ħa ngħidlek, xi mhux ġrajjiet, affarijiet illi kellhom x'jaqsmu mal-ħajja tal-Empire Sports Ground jew l-Empire Stadium, tifhem. Imma mbagħad hemm il-gazzetti. Li huma sors primarju. Ħafna. Id-Daily Malta Chronicle, pereżempju, Jiġifieri minnhom tkompli tieħu iżjed informazzjoni. Mill-biblioteka, tajjeb li ngħidu li dawn eh, il-ġurnali jridu jkunu depożitati kuljum minħabba il-legal deposit, il-depositu legali. Però fortunatament, u ma nafx min, xi ħadd tal-familja kien paċenzjuż biżejjed illi Refa' dawn il-newspaper cuttings, għandna ħafna newspaper cuttings. Ġo scrapbooks, forsi. Eħe, ġo volumi kbar li għandna fl-arkivju tagħna, ġifieri għalhekk ġifieri hemm għad fadalli ħafna x'nagħmel, ġifieri u din ħa tkun esperjenza ta' skoperta mhux biss, ġifieri għax jien eventwalment nixtieq niffoka fuq l-impatt soċjo-kulturali tal-Empire Sports Ground u l-Empire Stadium. U l-entertainment, il-kunċerti li saru, per eżempju. Għax dik hi. Aktar l-hawn fis-snin. Eżatt, ġifieri, mhux talli l-Empire Sports Ground u l-Empire Stadium kienu il-venues fejn kien hemm ħafna mill-championships jew il-league. fixtures jew kien hemm ovvjament il-plejers l-Ingliżi, kien hemm il-plejers Maltin, kien hemm il-Pick Malta Eleven, u mbagħad kien hemm it-timijiet minn barra. Mhux hekk? Ħaġa oħra interessanti li għandha x'taqsam mal-arkivji notari, l-arkivji nazzjonali, huwa l-fatt illi li hemm il-passaporti. Hekk hu, hekk hu. U ovvjament sibt il-passaport tan-nann. Sibt il-passaport tan-nannu. Sibt iżjed minn passaport wieħed. Żgur għax dak ikkonfermajt. Wara xar snin inti trid tiġġedded il-passaport allura eh, easy tagħmel din it-tip ta' riċerka jekk issib wieħed timxi 10 snin il-qudiem jew 10 snin lura. Il-passaport li kont sibt fost il-passaporti li kont sibt fl-arkivji nazzjonali huwa ddatat April 1923. U kien hemm ir-ritratt ta' nannu, ħadt pjaċir nara r-ritratt għax kien għadu kien għadu żgħir mhux ħażin, u kien hemm applikazzjoni biex imur Tunis. Watt interessanti din. U żgur. Meta. X'inhi raġuni? Eżatt. Meta mbagħad komplejt naqra eh, pubblikazzjonijiet fuq il-futbol f'Malta ta' Carmel Baldacchino ta' Charles eh, Kamenzuli. Hemmhekk tallimt illi f'April tal-1923 In-nannu tiegħi kien mar Tunis biex iġib il-Melita Football Club ta' Tunis biex jilagħbu Football Club. Daw kollha kienu Maltin li marru Tunis. Eżatt, eżatt. Allura għandek is-sens ta' identità nazzjonali hemmhekk, ġifieri. U hemm. Anke l-mod kif semmew it-tim, Melita. Eżatt, Melita. U Joe ġabhom hu, ġifieri mar hemm biex biex ġab dan it-tim u lagħbu xi xi xi logħbiet fl-Empire Sports Ground. Allura il-passaport illi sibt fil-Arkivji Nazzjonali u mbagħad abbinat ma' dak illi nkiteb fuq dan it-tim u li kien għamel in-nannu, qisek qisek ksibt biċċa oħra tal-jigsaw puzzle. Issa kompli għamel ir-riċerka mid-dokumenti tal-Chief Secretary to Governor li ovvjament inti ġiġa bdejt tara xi ħaġa minnhom. Iva, tfadalli U hemmhekk hemm probabbli xi eh, referenza propju għal din il-mawra ta' dan it-tim eh, il-Melita. Iva, eh, għadni għadni għadni ma sibx. U eh, interessanti, interessanti, jien il-tqajt maħħa, mm. l-FA Trophy. Sewa, Hemmhekk hemm ir-ritratt ukoll ta' din it-tazza. Meta minn fejn nxtrat, minn fejn ġabuha. Ehm, Interessanti ħafna. Naħseb iżjed int tista' tgħidli fuq għadin. Interessanti ehm, ħafna. Hmm, tajjeb. Bernadin. Iva. Dan il-vjaġġ eh, fuq il-ground imma il-familja xikluna. Mhm. Nisimaw ħafna meta tissemmi l-xikluna tal-ground eh, ħafna jabbinaw ma' Farsens, ma' Simmons. Mm, mm, mm. Huwa l-istess persuna? Le. Hawnhekk għandna żewġ kumbinazzjonijiet. Mela, l-ewwel waħda li n-nannu tiegħi kien jaħdem probabbli qabel ma daħal fid-dinja tal-amministrazzjoni tal-futbol kien kien jaħdem il-Farsons sewwa u hemmhekk nixtieq xi darba nsib il-ħin nagħmel riċerka biex forsi nsib xi dettalji fuqu. Jidhirli kienet ħarġet xi pubblikazzjoni fuq l-istorja ta' Farsons. Iva, iva, iva. U t-tieni kumbinazzjoni huwa l-fatt illi mela ix-xikluna tal-Farsans biex jew taċ-Ċisk biex niftehmu, le dawk m'għandhomx x'jaqsmu mal-familja tiegħi xikluna. Dik hija l-istess familja li ta' Palazzo Parisio. Eżatt. U it-trade fairgrounds tan-naxxar. Dawk huma xikluna għandek l-ewwel, it-tieni, t-tielet markiż. Giuseppe, Giuseppe Giovanni, Giovanni, insejt eżatti. Interessanti ħafna, il-ħafna subbasti li l-tqajt maħħom eh, fl-Arkivju Nazzjonali. Interessanti. Eh, l-imdina rigward dawn il-propietajiet li spiċċaw jimbijaw b'subbasti. Tajjeb. Dejjem, dejjem, dejjem jinqalaw dejjem daw l-iskoperti huma. Fil-fatt eh, milux il-tqajt ma' dokument Palazzo Parizio li nbigħ b'subbasta u l-erja kollha tiegħu għal prezz ta' 700 u xi ħaġa liri Ingliżi. Mamma mia, inkredibbli. Liri sterlini. Allura ħa li kont. Ovvjament, skużani, skużani, ovvjament li dak iż-żmien din l-ispiża kienet somma sew konsiderevoli għal dak iż-żmien. Qed nitkellmu lejn tmiem is-seklu 19. Li kont qed insemmi l-unika konnessjoni li hemm mal-familja tiegħi mingħata ta' missieri huwa li il-kuġina tan-nanna tiegħi, nanna Elvira, li tiġi il-mara ta' eh, tas Sur Meme, il-kuġina tagħha il-Baronessa Maria Violetta Testafera ta' Moroniviani kienet iżżewġet it-tielet eh, Markis Giovanni Scicluna, John Scicluna. Bqajtu fil-familja. Ġifiri, imma emmek kemm il-konnessjoni, imma ġifiri memx blood relation, tifhem? Okay. Sa fejna fien. Bernadine, ovvjament inti ħadd kompli tagħmel ir-riċerka. Bla dubju. Ġifiri, nistennew il-qoddim li forsi toħroġ, eh, nawguralek, anzi minissa, li toħroġ pubblikazzjoni Eh, fuq il-ground, fuq il-familja, eh, xikluna l-involviment tagħha fil-qasam eh, sportiv, kulturali u l-aspett ta' entertainment. Ovvjament il-ground jibqa' sejjer kif semmejna mhm. sal-81 u hemmhekk tajjeb li r-riċerka tiegħek tkun miftuħa Eh, sa dak iż-żmien ġifieri. Ħafna iġibu l-memorji pereżempju kont qed nitkellem eh, ftit eh, tal-snin mhm. ilu wkoll ma' Tony Kassarderjin li oh, jiftakar ovvjament jiftakar iva. l-ewwel logħba femminili li kienet intlabet fil-ground l-Empire. Iva din kienet logħba femminili fil-bidu ta' snin 60 meta kien hawn il- il-Mixed Youth Clubs. Kien formazzjoni ta' żgħażagħ qed jitħaltu dak iż-żmien ovvjament ma kinux baqgħu taħt il-kappa jisu eh, tal-knisja li s-subina mm. lihom u l-bniet mm-hmm. lihom mm-hmm. allura il-knisja wkoll forsi ħarset daqsxejn eh, blenti eh, xettika fuq dan l-aspett kellek lajs eh, ta' ġana ġus, nsellimlu minn hawn eh, hmm. eh, Tony Kassarderjin, John Lucas, il-memorja tiegħu wkoll, Sani Monte, daw kienu kollha tal-ICE, tal-Club Mixed Youth Club. Umbat kien hemm it-Teensville ta' taslima. Eh, ta' Joe Borċ, tal-Exotik, nsellimlu kol, oh, sellem kol il-memorja tiegħu. Iva, Ovvjament, eh, dawn kellhom il-Mixed Youth Clubs dak iż-żmien kienu jorganizzaw l-attivitajiet ta' żgħażagħ, eh, dawn l-attivitajiet tal-Youth Centers ngħidilhom jien, iva, iva. il-picnics, l-attivitajiet għaw il-dances dak iż-żmien is-sittinijiet u ovvjament kienu għamlu l-ewwel logħba femminili. So, so. Probabbli naħseb anka kienet waħda minn tal-ewwel ukoll fl-Ewropa naħseb. Qed nitkellmu 62-63 eh, dak iż-żmien. Ġifieri eh, fi eh, żmien turbulenti wkoll politiku. Eżatt Malta. Ġifieri. U kienu rebħuha il-Tinsville. Eh, It-tin, okay. Ta' taslima, ġifiri. Tony Kasserderin kien referi. Il-Marelli. Eh, il-ground kien mimli. Eh, bla dubi. Il-ground kien mimli. Interessanti li qed jissemmi l-aspett ta' ta' divertiment tal li huwa lilin ħanejtek mill-futbol. Għax F'dan il-każ kważi nista' ngħid li hemm l-antenati tiegħu dan għax in-nannu ma kienx iffukat orajt l-attività prinċipali so at the time kienet il-futbol. Kien jorganizza l-Christmas tournees, il-Easter tournees ukoll. Però u anke matul il-gwerra kien baqa' kienu jintlagħbu l-friendlies biex dejjem iżomm il-moral ġenerali pjuttost naqra elevat għax kien żmien ta' dwejjaq. Però nannu kien iġib il-circuses minn iva, barra. Iva. Kien ikun hemm il- U kien iġibhom jew kien qabbad il-imprendituri oħrajn, aġenti oħrajn. Sa fejn naf jien kien iġibhom hu, kien jirranġa jagħmel il- Pereżempju, qed niftakar mhm. familja oħra li kienet involuta f'dan it-tip mhm. ta' entertainment mhm. eh, inkluż is-Circus, il-familja Sajd mill-Furjana, ah, li u kol kellom xieħwienet u kol tal-xorb eh, fil-balzunetta. Sowa, ifem, jista' jkun illi kien hemm xi intraprendituri oħrajn illi ħadmu speċi ta' on his behalf, imma iltqajt ma' itri mingħand in-nannu tiegħi qed jikteb il-kumpanija barranija biex jistidinhom jiġu hawn Malta. U mbagħad kien ikun hemm il-permessi min-naħa tal-pulizija. Imma ġifieri kif kont qed ngħid kien hemm il-carnival festivities, kien hemm il-Scouts and Girl Guide Jamboree. taħt il-patronaġġ ta' Lord Baden Powell, per eżempju. Il-boxing ukoll jidhirli. Boxing, kien hemm il-lotta, kien hemm il-pony u horse eh, parades, kien hemm il-greyhound racing. Iva, li iva. fil-fatt kienet probabli l-iktar ħaġa innovattiva meta bena l-Empire Stadium. Fid-dokumenti tas CSGs li semmejtlek l-ewwel ħadd iltaqa' ma' dawn iva, it-tip ta' dokumenti. Iva, eh, qed fakkarni li fil-fatt hemm ħafna minn. Bernadin, mhm. għandna ħafna u ħafna xi ngħidu. Iva. Nistenna l-pubblikazzjoni, nistenna l-iktar riċerka, nerġgħu niltaqgħu aktar qudiem eh, fi programm ieħor simili bħal dan. Grazzi ħafna, vera ħadd pjaċir. Thank you. Jien u dan staħas ma fadalli xejn aktar għallum appuntament għal programm ieħor mill-arkivji ġemuħra l-ħadd fit-8 nofs fuq l-istess stazzjoni netfm u s-sit netfm.com.mt. Il-programmi kollha f'din is-sensiela ta' mill-arkivju programmi oħra mxandra fuq dan l-istazzjon tistgħu terġgħu tisimgħuhom permess tal-poddati li wieħed isib fuq is-sit netondemand.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu